Departamentuko laborantza gamberako bozen jogatzen segitzen dugu eta goizuntako goiz berin, Ipar Euskal Herriko bi sindikatu nagusietako ordezkariak hemen ditugu, ELB sindikatutik Laura Irigara, egunon? Egunon. Eta FDSOA ziatik, Iban Pebet, egunon? Egunon. Laborarien instalatzea, aipatzen dugu gaur, bon, 2000 eta amarriko zenbakiak emaiteko, lau mila boste unetxalde ziren, Ipar Euskal Herrian, euneko ogoita boste zapaldu da, Eh, zenbaki hori amak urtez, zenbaki baikorretan ala ere aipatzen aldugu azken urteotan eh, laguntzekin edo gabe ehun bat eh, instalatze, ehun eta inguruan girela urte guziz gehiago, eta ba, horren inguruan, pixka bat gogo eta horoko batekin hasteko, Laura hiri garai, ba, egoera zer diozue, zer egin da ba, dinamika horren sendotzeko edo azkartzeko, bederen laborari zaiteko gogoa pizteko. Be, justuki, guk bat gu santza izaiteko eh, eskualde batean una eh, hainitz instalatzen den, ergan nahi du lehenik gazteak badutela instalatzeko gogoa. Eta guk hortan ikusten dugu direktuki ELBek azken oita mabost urtetan eramanduen lanaren emaitza dela. Ehelbek egin duen lan eh, guzia, behaz eh, treznak eta eman ez plantan, beti izan da buran jaren alde, somarkak eginez. Eta hori esker eh, txiki dira egin bateko etxaldeak, kalitatezko produktuak egiten dituztenak, eta hori ere ahotasun bada eskualdea intzat. Eta horrek denak eh, emaiten du gogoa gazteak segitzeko. Eta askita ikustia zepasten den uh, ebe urhuntxau, eh, uh, frantziako beste hainitz eskualdetan, nun uh, ezten hainbeste eh, instalatzen, ebe eh, etxaldiak haunditu dira, laborariak gutitu dira, eta bez gazten eh, gogoa tipitu da. da etxaldi tipiak atxikitzia, hauzoak atxikitzia, eta giro, du, giro hori sortu du ehelbek, dira hori tamabost urte, laborariek behar zituzten tresnak sortu dituzte, bahne laborantza amara hain izan, bahne afoga, ble, ahapitz uh, eta horren horrek guziak ekartzen du dinamika eta horrek du gogoer emaitan gazte bat instalatzeko gure lujaldea. Iban Pebet, eh, zoko eta horrokor bat, eh, edo Laura irigaraik janari eh, erantzuteko? Bon, berda erran hemen eskolegian, ez dira baizik e ehelbek uh, instalatu. Lehenik uh, eh, gaztean instalatzen da zendako naia ba, baitu. Eta hori guk badugu aukera hori denek emaiten duguna. Eta gazte horiek uh, bere xerea ikusten du, zer nola nahi dian aizan, ordean dian zirkuitu laburetan, zirkuitu luzeetan, zoin xailat, ardi xailat, behi xailat, eta gu hemen jia efdezua xail hori guziak eh, Eh, gogoratzen ditugu eta ahantzatzen ditugu. Gero, uh, eh, laborantzagan barak, eh, gazte pila bat uh, laundu ditu instalatzen. Ez du baizik ölbek hori guziakin. Eta gu hortan zinez gure proiektua da, gazte hori guzien uh, segitzea, zenta gazteak dute sedea emaiten, eta guk hemen badugu uh, tresnak ezagia plantan, uh, adibide bat PAIT delako hori, da xarxe txarze nagusi hori, eh, guk dugu plantan ezari. BAIT erten alduzu zer diren iniziala horiak? Poen akkoi info instalazio, eta ordian hori, eh, tresna hori ezari dugu, denen iritzia entzunez, denen iritzia konduan hartuz, zenta gure sedea da, gaztean proiektua untzia, gero joan dadin eskuin edo azker bere, bere proiektuan uh, ere maiteko, guri ez da import, biharko eskolegian dako importanta da gazten instalatzia eta ben nahien segitzia. Laura Irigarai, eh, zurekin segituko dugu eta sartuko gira, ba, mm, ikusi dugu joan den asteko ez tabaidan, eh, kanaldu eta euskal ijatiekin eh, egin ginoenan, ba, diru laguntzen eh, inguruan edo horiek bideratua diren maneran, er, ba, direla bisindikatuen artean alako diferentzia batzu edo ikusumolde desberdinak, Ba, Jusuki, diru laguntzen inguruko politika instalatzen direnentzat eh, Laura Irigaraiz, nola ikusten duzu? Ordean, eh, bai, deia, bai, eh, diru laguntza oroko inguruan, eta guk erraiten duguna beti da e, BFDZ-agiak zerreman duten plantan, da beti e, kabalak edo hektarak primatzeko sistema bat. Kabalak eta primak, primatuz, Eh, kabalak eta hektarak primatuz eh, gehitzen da konkurentzia etxaldean artean argiki, eta bez behar betita gehiago, prima gehiago ukaiteko, guk hori gaizki ikusten dugu. Eta uh, bereziki instalazioan, horrean, dejia nola itzulia den, badira alde honak, badira alde txarrak, adibidez alde honetan atxikia izan da desberdintasun bat mendialde edo xalgunen artean dejia... Dejia egin dugu instalatzen, instalatzen diren gazten dako... Prima bat, horrean bai. da... Da lehenik uh, envelopa bat, hola emana dena gazte bat, irian, bada oinahi bat, eh, bada desberdintasuna ba mendialdean bazira edo xalgunean bazira, eta gero sartzen dira modulazioak. Eta modulazioak nahi ziren egin, eh, orain dira, aurkat familialen laguntzeko, uh, lanbideak sortzen dituzten edo eh, transformatzen edo gauza batzu badira barnean, biologikoan edo agroekologia bultzatzeko badira horako uh, eh, gauza batzu. guk modulazio horiek ongi ikusten ditugu, zenta uh, eh, askida, fe, ikustean nola ediren egure txaldea gure eskualdean, eta ikusten dugu dirutza direktuki guri buruz aldu dena. Baina gero da, mutzen girena da uh, undar envelopa nola baliatia izan dena, uh, undar envelopa baliatia izan da direktuki investizamendoetat, Eta hor, eh, berti berdin, Google dira ikusten dugu emaitea direktuki investizamendutat, bereziki eh, investizamendu horiek, undarreko investizamendu horietan ez da desberdin zen, jamen dialde edo xalgune den, eta azkenean, eh, be, eh, parte potolo bat da, eta guk hor pixka lan ikusten dugu, hala, ara, untsa da, investitzea, badira beste laguntza mota batzuk gero ondoan, bez gu ikusten garrantziarik, Eh, Dejiak ukan ukandezan hori eta bereziki kentzen baitu modulazioen indaja ondoan. Hmm. Iban pebet, eh, diru laguntzen eh, politika edo diru laguntzen banatzeko maneraren inguruan? Lehenik, Euh, primpak delako horiek ez, ez ditut eniz eh, berriz xailortan hasiko, baizik erranen dut laurari, uh, dejiain ukaiteko uh, soldata hori edo launtza hori ez da zelutik se, se, heldu, behar dela burrokain horren uh, ekartzeko unat, eta guk hori indugu, uh, jia sindikatak hori indu, eta bai national mailan eta bai departamentuan uh, esker ere argiatu gira agia delako horren ezartzeat, bos mila eta uh, 6 mila euroa artian eh, gazte guziek ukanen dute, eta gero eh, modulizo horretan biztanda behar dela desberdintasun bat atxiki, eta uste dut horrek eh, deiziak horrek iten dela. Banan, investiatzen delaik, gazte bat sartzen delaik bele, bele txaldean, edo investiatzen delaik, die, die, ulertu, denak behar dela laundu, eta batzo kentzen barin badugu, bester ezartzeko da. Eta ordean, behar dela atebide bat edo den, denendako zerbait atxiki, zenta guetako importanta da gazte bat instalazen dielaik. Behar balin badu normak egin, behar badu uh, sekuritatean aizan medlia aldean edo hola, arte iberi bat egin, normal da, piskat gehiago ukaitia, ez eta uh, gure bezala zelaian dien, uh, dien Ordean, guk, pentsatzen dugu, investizatzen duzulaik, normal dela piskat gehiago ukaitia, eta gu laborantzak gambaran, hor gira erraiteko kasumazie inbisteatzen duzielaik, ez zer nahi egin, launtzak hor dira proiektuan launtzeko, eta ez da proiektua egin behar launtzan araukan. Justu nahi nuke erantzuna, Bai, eh, me guk erraiten duguna da investitzeko badela beste dirulaguntzaik onduan, ez dugu eh, ongi ikusten dejia berak uh, ukan dezan hain beste leku, zenta azkenean animaleko enveloparen parte ondia sartzen da investitzen duer direktuki, eta gegintza hortan ebe gutitua da horkat familial batzuen zuen laguntzea dibidez, eta beste gauza batzu. Mm. Laura erigarai, eh, zurekin eh, segituko dugu, uh, diru laguntzak aipatu ditugu, instalazioa aipatzen dugularik, uh, gazte baten edo ezain gazte baten beharrak, ez direla diru mailakoak bakarrik, behar bada, uh, zer, uh, ikusten duzu, zer lantzeko pundu bezala ba, beste beharrak erantzuteko? Bai, ordean, eh, bediru laguntzetaik uh, eh, at, badira beste laguntzak, dira teknikoak edo sustengu laguntzak. Ordean, eh, elbeko sare hortan, elkarte guzien artean, bada lana egina, bai instalatu haintzin, zenta dibidez edo afogan badira talde batzu, uh, Horreindik etxaldeik ez duten gazteak hasten dira pentsatzen uh, atseman haintzinetik beren beren ideiak, beren proiektua muntatzen. Gero, uh, bon, laborantza gambarak eh, hain izan eiten du lana uh, instalatzeko bakarrik eta gero ere eta beti badira beste elkarteak ble formatzeko zure laborari bizigusian formatzeko behar hauka induzu blek blek hori eskaintzen du, ez du hori eskaintzen bakrik biologikoan ari direnak gainera ni banoa askiak dura eniz biologikoan Et euh, à berdin à APFPB idoki euh, la coche à l'écho euh. elgarteekin. Ze beste behar ikusten duzu eh, instalatzen ematen zat, Ba, bizten da, behar da guk uh, eh, gu horkat delako horiek eh, egia da, biharko gauza importanta izan dira. Eta guk zari dugu laburantza gambaraikin uh, marchan, zari dugu un repertoar depar instalazioan. Ta hor dian, xare ahondi bat da, ez baizik eskualerian, ez baizik departamentuan, frantzigusian, frantze baidan, eta guetako importanta da, be, gaztek nahi, baimadu hemen jakin de dezan, be, badenez etxalde bat berri zartzeko edo ez. Ordean gu lehenik parte hori xail uh, edo sare importanta hori kudeatzen dugu eta eta dener proposatzen dugu. Ez dugu ikusten uh, gazte guzier hori proposatzen dugu. Hori alde batetik eta beste aldetik be, la, laborantzak gambaraikin aizelaik lanian, bat dira tekniko guziak izan dadin uh, teknikoak uh, behiesnean genian, uh, aragin genian, uraren genian, uh, eh, agroekologi delako horren geinean ere, it, balitugu eh, eh, laborari taldeak, eta hor uh, Gazte bat nahi bain badu instalatu, eldu el labor, laborantza gambarat, ebe xail horren guzietan aukeratuko du tekniko bat, edo uh, bat uh, profesionala eta ahont launtuko diela bere, uh, bere gakoen atsemaiten, zenta ez du arek ezanen nora behar denin, banan emanen ditu gako guziak eta gazteak du aukeratuko nora nahi dian aizan biak uh, lanian. Demora Jonas hauku, uste baino fiteago, beti bezala, ba, azken hitz bat uh, ba, gaiaren borobiltzeko, Bada, Laura Irigarai, eh, e, beraz ELB sindikatuaren eh, izenean, ba, azken hitz bat, zendako ELB boskatu behar da, hautezko nahi hobetan? Ebe, eh, elbe bozkatu behar da hauteskundetan, gure egialdean egin duen eh, languziak eman dituen fruitoa intzat. Eh, ez da gehiago sinestena, ez eta estrategia gure eskualdein honetan ari denik, bere kudeaketak laburantzak enkatsarrean du Frantzia osoan, askida soitea emendik urgunago, baserri munduan, etxaldeak handitu dira, laborariak gutxitu dira, ez dira gu baino hobeki, eta instalatzen da gutxiago hemen baino hemen hein bat jan helbek eraman dien uh, dinamikari esker da, gure txaldeak eh, laborantzaira onko jean galditu dira, eta gazteak instalatzeko gogoa uh, emaiten segitu dute. Hori da importantena, gazteak gogoa baitute da hainitz instalatzen dena, eta helberen uh, sareak horiek ahidu gure eskualdari. Beraz, helbek... Egin duen guzia entzat, lujaldea entzat, bozkatu ELB, hortan segitezago. Iban Pebet, azken zuri, galdera bera, zendako FDSR-gia boskatu behar da? Azteko ikusten dut helbek eh, ez dela Espainitu turtipiek, Uh, eh, Azteko buru handioa ikin haidela hortan. Uh, guk beti haiten dugu uh, Euskal Herrian behar da gazte, behar da jende, behar da laborantza, behar da uh, naia hori, behar da argi ikusi gaztek, behar da argi ikusi eta zinez jia eta fdz hori zanen gira bai enstelatzeko, banan geroaren ere zenta badirai kenkatxarrak ualdiak gu hor gira uh, launtzen, uh, gazte launtzen uh, seka adibide bat, aurten atseman dugu Uh, biperrako uh, espiretako biperrako xailortan be ualdiak izan dira gu jia FDSA baizik at, lortu dugu tax fonziak non berriz bere eskutza, eskuratzeat hori bai boskazazie jia FDSA, zenta guk uh, sail guziak eremanen ditugu, beti hor izanen eh, egungo tabiarko, eta, eta hori denen dako. Iban Pebet eta Laura Irigarai, milesker eh, gure mikroetarat eh, urbildurik, pasa egunan, eta bestari bat arte. Milesker, gizabra. Milesker.